Obiteljsko gnjezdo. Dobar dan, želim svim slušateljima Radesrim. Nastavljamo seriju emisija posvećenim mjestima i mještanima Vukovarsko-srijemske županije pod nazivom Obiteljsko gnjezdo. Kao i uvijek u našoj emisiji, kroz razgovor sa predstavnicima jedne mjesne zajednice te kroz prikaz života jedne obitelji iz tog mjesta, pokušat ćemo stvoriti sliku života u našim ruralnim sredinama. Danas se nalazimo u selu Berak, općine Tompojevci o selu i njegovim mještanima, razgovaramo sa predsjednicom Vijeće mjesnog odbora te predsjednicom Kuda Zrinski Berak Tatjanom Penavić. E, kako saznajemo, Berak ima zanimljivu povijest, a gospođa Penavić nam je predstavila ukratko i taj dio. Pa evo Berak je, ne znam da krenem, ne znam baš toliko neku povijest, ali u, u Berku su do, prije drugog svjetskog rata živjeli šokci, Hrvati šokci, starosjedioci i Njemci i ono u drugom svjetskom ratu Njemci su iseljeni odavde i ovoga i naseljeni su e, pravoslavci sa Korduna, većina njih, to je bilo negdje, negdje čak i 50% e, je bilo prije rata, nešto malo manje od 50% je bilo Srba doseljenih i tamo negdje i nakon drugog svjetskog rata tamo negdje od 47. 8. i doseljeno je dosta grko-katolika i Žumberka oni su bili i Žumberka e, najprije naseljeni u Berkasovo tu Vojvodinu i onda nakon nekog vremena su svi doselili u Berak tako da imamo ne znam sad, sad trenutno možda desetak obitelji ima e, grko-katolika sa Žumberka, a evo što je zanimljivo, za vrijeme rata u progonstvu su oni, kad smo iz Berka otišli, oni su otišli kod svoje rodbine tamo u samoborjasku i to i sad su neki i ostali tamo, evo više se nisu ni vratili. Znači njihovi roditelji su bake, djedovi, roditelji doselili u Berak, oni su se sad vratili tamo i ostali živije tamo odakle su im roditelji. I onda 70. godina je dosta iz Bosne, isto doseljeno, a ljudi su ovdje dolazili iz Bosne raditi u berbu kukuruza, u ne znam ni ja, u te radove i dosta ih se, ovaj, isto mislim jedno dvadesetak, 30 obitelji, tamo negdje 70-ih, do početka 80-ih su se naselili, tako da smo mi u Berku, ima nas, kažem, i Bosanaca i, i i ovaj Žumberčana i evo Hrvata, Srba više nema nešto malo 5-6 obitelji biti, to su sve starije osobe, ne znam da ih ima sve ukupno 15 tak možda još u, selu. A ovo, evo kažem, ovo smo. I sad imamo nakon, kako smo se vratili iz progonstva, imamo ovaj, nekoliko obitelji koje su zamijenile kuću iz Vojvodine, iz Srijema, zamijenili kuću iz Bačke, evo ovaj, tu nekoliko obitelji koji su mijenjali kuću sa Srbima iz Verka tako da imamo, evo sad, oni su nam e, dvije te dvije prve, druge ovaj, doselili, pa čak imamo jednu obitelj koja je, koji su bili u Njemačkoj, oni su, ne znam, žena je iz Slovenka, iz Slovenije, ne znam odakle je muž, porijeklom, ima porijeklom Njemačko neko, i oni su otišli u mirovinu i oni su prije 7-8 godina na internetu vidjeli oglas za jednu kuću u Berku i kupili kuću u Berku i došli u Berak. Nikakve veze nemaju s tim, ali evo to im se tako svidjelo i evo vole biti tu i baš, baš smo kad su i doselili otkud Berak, kako ste izabrali Berak, kaže na prvu im se Berak svidio i došli su i evo ostaće tu. Život u, Berku je, mm, ja bih rekla, zadovoljavajući e, u odnosu na neka druga sela u, okolini. E, nema nas puno, e, trenutno u Berku možda oko 400 osoba e, živi s tim da evo mladi neki su na fakultetima pa onda to nije ta stvarna slika tu su prijavljeni ali ono veći dio godine su van Berka, ali evo za praznike Božić Uskrs, onda kad svi dođu onda je selo stvarno puno i vraćaju se. Mladi se dosta vraćaju, e, žele ostati ovdje. Imamo nekoliko mladih obitelja, evo nažalost ove godine nam se šest djevojaka iz sela udalo i otišlo, to nas malo žalosti, to nam je sad onako ova godina baš. Ali evo i nadoknađujemo to, imamo sad tri bebe, ćemo, tri bebe će nam se roditi u ovoj godini i već u sljedećoj imamo, već znamo za jednu bebu, pa evo malo, e, nekako to dolazi, jedni odu, drugi dolaze, iako moglo bi nas biti više, bilo nas je stvarno dosta, u, u zadnjih 5-6 godina baš je puno mladih otišlo, odu na fakultete i završe i tamo i ostanu ovdje nema posla, ostali su ovi koji se bave poljoprivredom, imamo desetak obiteljskih gospodarstava malo većih koji, koji se bave onom poljoprivredom više, ima, ima i nešto manjih koji manje obrađuju zemlje, ali ovih desetak eto funkcionira, sad kako je stanje u poljoprivredi općenito um, nije baš sjajno, ali evo pokušavamo i sami se, sama se bavim poljoprivredom, imam OPG ja i sin e, nije nešto sjajno, ali nadamo se u neku bolju budućnosti da će biti nekih pomaka, da će ići sve na bolje. Mhm. Kao predsjednica vijeća mjesnog odbora? Da. Tako. E, kako biste ocijenili društvenu angažiranost mještana i koje udruge postoje u selu? Pa u selu, evo, postoji sad je najaktualniji nogometni klub, oni najviše rade E, jer imamo više dečki nego djevojaka, e, imamo e, šah, ovaj Pikado klub, oni su osnovani prije dvije godine i stvarno super funkcioniraju, evo ovo proljeće su išli na državno natjecanje u Crikvenicu i stvarno su ovaj angažirani, to su one dvije udruge gdje mladi baš rade, gdje se vide neke rezultati i to nam je jako drago. Evo sad smo imali prije nekoliko dana, nogometni klub je organizirao ovaj noćni turnir u, u ono pred Kirbaj, pa evo tri dana je bilo druženja i bilo je baš lijepo i puno ljudi. Prvo večer je, kaže, bilo preko 150 ljudi, bilo je 10-11 ekipa natjecateljskih. Znači, nogomet je tu nekako naj, najbolji, iako imamo čak i djece, imali smo e, i djecu u nogometnom klubu dječju ekipu, ali su tako dobri, evo svi su otišli igrati za Vukovar. I sad nemamo, nemamo dječju ekipu tih pionira ili ne znam već kako se zovu, svi igraju za Vukovar i evo i oni idu, e, išli su i u Dubrovnik e, sa tim klubom iz Vukovara, u Dubrovnik na to prvenstvo i evo pa nije bitno, neki igraju i u Vukovar, važno je da, da se... Od udruga još ima, imamo kud, ali kud nažalost više ne, ne radi onako kako bi trebalo, stvarno nemamo mladih, kažem, djevojke su se i poudale i puno ih je vani i ne može se e, raditi kad oni dođu vikendom ili ne znam praznicima i ne možemo to puno raditi, malo radimo isto sa dječjom skupinom, ali evo održavamo bar nešto ono što možemo i to nam je evo radimo, ne znam, božićni sajam, božićni koncert, onda to nam je nekako zgodno zimi, onda je većina, ovaj, su svi u selu za sad to i poklade. To je ono što sad kud radi. Ovako nekih velikih nastupa nemamo, jer malo nas je i ne možemo, nije nam izvedivo. I imamo, evo, pri kudu, imamo tamburašku skupinu mlađu, a imamo i naše sremce, oni su u kudu, odrasli u kudu su i ovaj, naučili svirati i oni su sad profesionalci sviraju, rade svoj posao to im je sad više profi ali uvijek sviraju za vaše potrebe za kud, za crkvu svake godine sviraju misu zahvalnicu u jesen um, ponočku i tako ovaj, sve što treba oni nam odrađuju i nema više nekih udruga kažem malo nas je i ne možemo a ovako smo aktivni dosta puno, puno i starijih se uključi u sve te ovaj, koji nisu članovi ni kuda ni nogometnog kluba, ali kad se nešto organizira uključe se i stariji i onako imamo jednu ekipu desetak obitelji koje su uvijek u svemu aktivne gdje god što treba tu su znači u, u tim obiteljima i mladi i stari i roditelji i djeca i eto, ono što za naše, i mislim da je za naše potrebe to i sasvim dovoljno. Evo, imamo, išli smo na neke, imali smo prije i smotru i folklora i to, ali to, to nam je i financijski puno, ne možemo mi to financijski podnijeti. I prekinuli smo s tim i mislim da je ovo za naše selo sasvim dovoljno događanja. Evo, Božić, poklade, to nam je ono udarno, a i u toku godine uvijek nešto bude. Evo, ili kažem, nogometni klub, oni organiziraju nešto, ili uvijek neko nešto imaju lovci svoju udrugu i to bi bilo to što se tiče udruga. Imate i kafić? Kafić imamo, da, kafić isto je. Pa nekako ovaj kafić po danu mi stariji idemo, idemo svi <laughs> i stari i mladi. Po danu ovaj, su obično stariji, naveče normalno mlađi i onda baš stvarno kad su tako ovaj, praznici, kad se svi vrate, studenti kad dođu za praznike, onda je kafić pun, krcat, E, stvarno jedna prelijepa slika, evo moji su, moje dvije kćeri su u Puli i one kad dođu za Božić kući, to je prvo ići u kafić i tamo se onda svi skupe i onda je to druženje tih desetak dana dok svi na praznicima i, i oni koji dođu prvi put u Berak u goste, Evo, moj zet kad je prvi put došao, on je bio oduševljen, bio je za Božić, on je bio oduševljen, on je iz Pule i kad su otišli odavde, odmah je kćer pitao, Ana, hoćemo ići na godinu za Božić u Berak, ona kao, pa tek smo se vratili. Zašto? Božić mu je u, u Berku božićniji, <laughs> kaže. to kod njih nema, evo, ipak mala sam sredina, pa onda se svi međusobno i družimo i tako, ovaj, i malo je to onako svečanije i držimo još do te neke tradicije i toga i mladi dosta drže do tradicije, evo, uvijek se i narodne nošnje, evo, sad kud ne radi, ono, zahvalnicu se ovaj, uvijek u crkvi oblačimo i svi skupa i sudjeluju u tom i oblačenju i pjevanju i sviranju i stvarno se aktiviraju. Imamo dječje igralište, imamo dom kulture, ovaj, novo sagrađen je, ne znam koliko je, 15 godina, tu imamo prostor, imamo i tu mm, dvoranu, salu, opremljenu kuhinju, sve imamo čak i prostor gore, ovaj, na katu prostorije za koje koriste udruge i i to imamo dječje igralište, imamo gore u tom domu kulture jednu prostoriju za mlade, za klub mladih gdje oni se druže, ne znam, zimi sjede, gledaju TV i igraju igrice, ne znam već što. E, mislim da imamo. Za, za nas, koliko nas ovdje ima, a uvijek bi neko nešto, joj, nemamo ovo, joj, nemamo ono. Ja mislim da nam neke stvari ne trebaju. Neki se žale, joj, da smo u gradu, imali bi ne znam, ja i vrtića, ona, mislim da naš, evo imamo tu na području općine igraonicu, ko želi odvede dijete u igraonicu. E, evo ove mame koje, čija djeca igraju nogomet voze u Vukovar na treninge, ali mislim da ima, da je e, to sasvim dovoljno za naše potrebe, da je to dovoljno i mene jako veseli što naša djeca nisu zaluđena kompjuterima, e, igricama, naša djeca su vani u tom parku, na ulici, e, ti dečki igraju nogomet, e, e, curice, evo cijelo proljeće, ljeto, rolaju se, bicikliraju, vani su, nisu unutra, za razliku od djece u gradovima i koji su stalno u stanovima, ja mislim da su naša djeca u puno većoj prednosti od one djece u gradu, koja recimo imaju sve, a ja mislim da naša djeca ipak imaju više nego oni u gradu, što imaju veću slobodu i i većim. Mali smo, mala smo sredina i evo, dijete od 5-6 godina samo izađe na ulicu, svi se znamo, ne mora se se bojati e, nečeg i pazimo jedni na druge i mislim da ne, možda neke sitnice, evo kažem, sad nema male djece da bi mogla nešto, možda neko od roditelja, nekom nešto fali, a općenito smo zadovoljni. Pratite promjene u selu, e, vidite kako se živi danas, kako se živjelo nekad prije. Možete usporediti današnja vremena sa prošlima. Je li se nešto poboljšalo, je li nešto otišlo mislim, u krivo na gore? Kako biste tu ocijenili? Pa ne znam, evo, e, imam godina, rođena sam tu, djetinstva sam provela tu, e, prije je bilo ono, dosta je, puno je, e, bavilo se ljudi poljoprivredom, bilo je isto desetak, petnaest e, e, obitelji koje su baš se bavile ono samo strogo poljoprivredom i od tog se onda lijepo moglo živjeti. Mi smo i prije rata se bavili poljoprivredom i nismo radili ni upola zemlje kao sad, ali se lijepo živilo i bilo je. A ostatak je bilo, radili su u Borovu, u Vuteksu, svi su bili zaposleni i Berak je stvarno i bio E, tamo negdje 80-ih, 70-ih, 80-ih godina se izgradio, u Berku je jako malo ostalo onih starih kuća. Svi koji su radili u Borovu, zaposlenici Borova, ako su muž žena radili, imali su dobre plaće, oni su pravili nove kuće. E, mislim da se onako bolje živjelo e, što se tiče eto, zaposlenosti i to. Sad je slika malo drugačija što se tiče toga, ali opet snalaze se. Evo, sad opet Mislim, žalosno je, mladi odlaze u sezone, evo i moja djeca isto u sezoni rade, tamo studiraju, rade, nema ih po cijelo ljeto, ali bože moj, šta, što je tu je, neki ostanu, neki odu, ostanu, ne vrate se, ali većina ih se evo želi vratiti i svi oni imamo slučajeva u zadnjih dvije, tri godine dečke koji su se oženili, žele ostati ovdje, kupili su si kuće, e, i nadamo se nekoj boljoj budućnosti da će se nešto promijeniti, ali evo, možda jeste malo teže što se tiče financijske situacije, ali ipak ne damo se i mislimo da će biti bolje. Pa evo malo se i evo ove sve naznake sad u poljoprivredi nešto se malo poboljšava i ti fondovi i to i ja mislim da u poljoprivredi da bi moglo biti bolje i da, da će se mnogi odlučiti ostati u poljoprivredi. Ne moraju to biti svi e, baviti se, ne znam, raditi 100 hektara zemlje pa samo sijat pšenicu, kukuruz, ne znam, nija može se i sa par hektara e, nešto raditi, neke druge kulture. Mislim da bi u poljoprivredi moglo biti, evo kažem, te povrtlarstvo ili ne znam nija šta, iako je to teško se ljudi odlučuju sad na to započet nešto novo, ali evo imam mog susjeda, jedan mlad dečko, oženio se i posadio je nešto malo aronije, sad nisam znala, neki dan kaže susjeda imam paprike, to je onako, eto, kad već zaljeva aroniju, pa je malo probao sa paprikom, pa mislim da evo ti mladi, ima njih nekolicina koji bi možda malo eto krenuli, ne mora to biti nešto sad jao i očekivati da će se obogatiti, ne znam nije, ali malo po malo, mislim da ipak ovdje na našem području da je samo poljoprivreda. Nema nekih drugih, bilo je čak evo, baš sam slušala prošle godine ona razvoj općine tom pa je bio novotni ovaj poznati ekonomski ovaj on je tu nama eh, za naš kraj turizam, selski turizam, eh, tu pričamo. Nismo mi Istra, nismo mi Mm, evo u Baranji to ide, ajde oni tamo imaju i, i taj kopački rit i nekako je to krenulo, ali isto oni to godinama rade i to je teško. Možda će i kod nas, daj Bože, da i kod nas, ali mislim da je teško. Ipak mi nemamo toliko, e, mi nemamo ni staro nešto pokazati kad je sve u ratu e, uništeno i mi sad nemamo šta bi mi napravili u, u, turizam nemaš u selu Malta ne ni jednu staru kuću koju bi pokazao da imali smo mi u Berkovi, imali smo dvije farme krava velike, jedna evo nije opstala jednostavno to je svoj situacija, ajde ova druga kako tako ima, ima zaposlenih 5-6 ovaj, ali sve to, evo sad im je i problem i naći, i ovaj, radnika. Jel, pa čak mogu reći da više niko ne želi ni raditi tako neke, a recimo prljave poslove. Jel, malo, je, malo je one koji bi htjeli, mislim ima u Berku, ima ljude nezaposlenih, ali kad ja tražim radnika za kopanje, ma neće neko kopati. To je problem. Malo su se ljudi, a unazad deseta godina, čak svi smo mi prije radili, imali i svinje i piliće i svako ima svoje i sadio si vrt, pa sad, pa mogu reći da je 50% u Berku nema ni piliće, ni svinje, nego kupuju. A živiš u selu, što je žalosno ali baš to onako postalo nekako ne, ne znam, ne isplati im se. Ima pozitivnih ljudi ima koji mlade obitelji, što mi je drago što ima mladih obitelji koji imaju već djecu i srednjoškolce i već i studente, a ima i ovih evo, koji sad čekaju bebe, žele ostati u Berku i vide tu e, sebe i pa čak smo imali ovo jedno, ja s kim će se moja beba igrat kad se rodi, neće biti ni jedno. I ono čuješ za mjesec dana, još imamo jednu trudnicu, još jednu, evo, bit će trudnica. I tako mi se, mi se u biti zadovoljavamo sa nekim sitnicama, e, sa nekim onako i nadamo se boljem i mislim da će sigurno biti bolje ne, ne može mislim gore ne može ja ali evo samo da, da nam mladi malo još ostanu ovo sad je kad smo se vratili imali smo baš puno djece i na području općine Tompojevci Berak je bio najjači sa djecom. Evo, nažalost, ove godine nemamo ni jedno dijete upisano u prvi razred, a tako je kako je, ali evo, sve naredne imamo dvoje, troje svake godine, nadamo se da će biti i više. I ja sam optimista da će biti ovaj, sve to dobro. U malim mjestima poput Berka svaka sitnica život znači. Ponekad od tih se sitnica život i sastoji. I oni te raduju ako ih gledaš sa pozitivne strane. U Berku smo se upoznali i sa jednom pozitivnom obitelji Josipa i Renate Aleksa koje su nam predstavili svoje obiteljsko gnjezdo. Ja sam Renata Aleksa iz mjesta Berak pokraj Vukovara, živim u braku sa suprugom Josipom, imam troje djece, dvije curice i dječaka, djevojčicu 16 godina Veroniku, djevojčicu 12 godina Ana Mariju i dječaka od 11 godina Davida. Eto, najstarija kćer, ona ide za kuharicu, druga godina srednje škole. Ovoga, idu svi troje u glazbenu školu i tako. E, živite u Berku već 16 godina. E, kako biste ocijenili općenito život e, u selu za obitelj, ako mlađu ili obitelj srednje generacije? Pa evo, pošto ja sama dolazim iz mjesta koje je dosta veće od samoga Berka, to je polje pokraj Virovitice i znam kako je živjeti u većem mjestu i u većem gradu, šest godina sam živjela u Zagrebu, e, neusporedivo je. Ali mislim da e, život na selu ima svojih prednosti s tog razloga što su djeca su slobodnija, e, mogu više toga i, i raditi i manje slobodniji su. Slobodniji su nego djeca u gradu. Nema toliko buke, nema toliko strke. Međutim, i sam grad ima prednosti, a to je puno više mogućnosti. Hoćeš, e, škola, razno raznih aktivnosti koje po našim selima je jako malo. Ako nešto želimo djeca da nam ostvare, moramo ih voziti svakodnevno, znači život bez automobila na selu, iako je lijep, nemoguće. Što vaše obitelji konkretno nedostaje, Berku? Svim obiteljima u Berku. Pa mislim da samih možda više aktivnosti i ovoga što se same djece tiče. Ima, trudimo se da se da ipak zadržimo tu djecu ovdje, ali kao što sam rekla sama djeca ako žele na nogomet, na glazbeno se školovati ili na neku radionicu ili nešto, moraju putovati. Ali opet puno su slobodnija nego djeca u, u gradu koja onako imaju neki užurbani život koji je onako isplaniran od sekunde do sekunde, ipak to to djeca ovdje na selu, mislim da, da im je to prednost. Jedan mirni život bez buke, bez automobila, bez straha da čim izađeš na ulicu da će se nešto dogoditi. Tako da mislim i samim roditeljima je lakše u tom smislu odgaja djecu na selu. E, kao žitelj Berka, kako biste ocijenili društveni život u selu? Jeste li osobno e, uključeni u taj život? Pa jesam, osobno sam uključena tako što vodim eto dječji crpeni zbor i moja, moja djeca i ja smo članovi kulturno-umjetničkog društva Zrinski. Tako da pokušavamo tako, mm, neke stvari e, poboljšati u samom selu da bi, da bi zadržali tu djecu i da bi njima bilo i ljepše, a i samima nama. Tako da, da se nešto događa. Eto, imamo par manifestacija u samom selu u koju uključujemo i djecu iz kuda i djecu eto tako iz zbora. Jedno vrijeme sam i ja osobno vodila neke radionice za djecu što je odaziv je bio jako lijep i djeca to vole, samo možda malo na, na financijskom e, u financijskom smislu smo nalazili na teškoće ili nešto što u gradu, eto to je prednost grada gdje grad i županija će više financirati i svoje, znači ne samo grad, nego županija će prije financirati nešto što se događa u gradu nego što se događa u samom selu kao selu. Mhm. E, kad govorimo o životu na selu, mnogi pogotovo žitelji grada zamišljaju onako selsko imanje na kojem ima puno domaćih životinja. Je li to u Berku još uvijek tako i kako je to kod vas u obitelji? Pa ima u Berku još uvijek ima obitelji koje e, imaju i životinja i svega i sa, ima obitelj također ima, imamo ovoga, jedan veći broj svinja, imamo nešto kokica svojih i tako, nije ništa previše, ali sve za e, sebe. trudimo se, sve za sebe, da, nešto i za druge, ovoga, ali e, broj životinja i obiteljskih gospodarstva koji se time bave je sve manji i manji. Uh, šta mislite, zašto je to tako? Pa mislim da općenito ta situacija, ne znam, i u, i u državi i to što sam rekla da jednostavno selo nekako se mm, uvijek stavlja negdje sa strane jer svi misle ono, a na selu je ok, dobro oni imaju svoje, treba više poticaja i od države i od svega da bi se ti mladi zadržali i da bi imali računa s nečim takvim se baviti. Teško je opisati jednu peteročlanu obitelj u nekoliko riječi, ali Renata ipak je našla riječi za to. Vesela, raspjevana, živahna i vrlo glasna. <laughs> Dobro, jel imate možda nekakav životni moto? Što vas vodi? E, vodi nas zajedništvo i briga jedna za, jedne za druge. I složno, znači sve što radimo, trudimo se raditi zajedno. Znači koliko god da napravimo, ali ako svako od nas da nešto u obitelji, to time je naša obitelj i kvalitetnija postaje i sve i ovoga, složniji smo. S nama je i David, e, mlađi sin obitelji Aleksa. E, Davide, koji razred ćeš sad krenuti? U peti. A, veliki si. Reci mi kako u Berku provodiš svoje slobodne dane? Dobro, e, igram nogome, družim se s obitelji, pomažem e, roditeljima, vozim se s biciklom. imaš puno prijatelja? Pa imam dosta. E, jel osim toga što sad evo, slobodne dane imaš još nekakih nekih hobija, nešto s čime se baviš, što, što voliš posebno osim, osim toga? Idemo, idem u glazbenu školu i sviram harmonika. Mm, jesi uspješan u tome? Jel voliš to ili to ideš zato što mama kaže? Idem zato što volim. Opće poznata je teza da su žene čuvarice obiteljskog ognjišta i najbolje se razumiju u tajne uspješnog braka ali smo ovaj put odlučili o tome porazgovarati sa suprugom Renate, Josipom Aleksom. E, Josipe, koliko ste godina u braku? 15 godina. E, kada vam je godišnjica braka? 6.8. dobro, to ću pitati ženu, je li istina. E, recite, što je po vama e, tajna, u čemu je tajna uspješnog braka? Strpljenje i razumijevanje. Eh, jel se, mm, eh, pa ima u obitelji, kao i svakoj obitelji ima nesuglasica. Kako rješavate to? Dijalogom. Kako biste opisali vašu obitelj u nekoliko riječi? Prosječna. Prosječna obitelj. U, svakoj obitelji ima i ljepši trenutaka i tužni i ružni, ali u suštini kad gledate kako djeca napredu, to je bit svega teško ne složiti se s ovakim životnim istinama. Možemo jedino završiti porukom. Čuvajte sebe i svoju obitelj. Zahvaljujem mojim sugovornicima Tatjani Penović i članovima obitelji Aleksa iz Berka. Emisiju Obiteljsko gnjezdo pripremila Lesja Mudri. Tonska obrada Roberta Pavlića. Zahvaljujemo na pozornosti i odjavljujemo se uz najljepše želje do novih susreta na valovima